Eh, elke garaia autagaia, beraz, gurekin esiberoko Botzako estudioetaik, bainat telke garai, egunon? Bai, egunon. Aitzina maule, zer da, zerrenda bertzalea, ezkerreko zerrenda, zuk nola definitzen duzu? Bai, ezkerretze, ezkerreko zerrenda bat, uh, abertzale zunbaitekin, PSeko kidekin, eta ebai eh um, alderdi politiko kanpo kidekin ebai. Eh bon, oposizioko txizinen zinen eh, maulen, orai arte, oposizioak izan dituzu Michele Michele Txebesta hauzapesarekin zonbait gaien inguruan, zuk ze egiten duzu aitzineko, aitzineko lege aldiaz? Bo, uh, uste dut maule ez dela Euh, era kargari, horrokorki, euh, jente eh, galtzen dugu, bizizale eh, galtzen dugu oano, eh, kasik hiueun iganik uste dut, eta mm, Ata Sibeun une euneko lau maulen aldiz euneko galdu dugu. Et hoi uh, eta adibidez etxe bizitzetan eh, eh, eta ez duk eh, gaiza handik fin, ez duk deuze eginik horrokorki eh, ez duk deuze egin eta ez duk deuze ara egin eta tresnak baditug EPFL-ekin, e Solia ez duk deuze joxi, deuze ara berritu familientako eta gaztentako ordin. Bon, hoi uh, enetako problema handi baduk, uh, eta urbanismoen aldetike uh, berre iza. Uh, Orokorki uh, investizemaen mailan uh, gaiza guti uh, ezaidugu mahanin, uh, uh, hiu milio ustitutiganik uh, ez dugu ezai uh, azken sei urtetan, eta bon. Eta bon, euh, voilà, konfientza galdu dugu, ebaie, uh, jentekin, uh, ez dugu askui euh, entzuten, uh,

Uh, Ulunin uh, egoiten dira eta uste dut hoi euh, lan juz dela. Surpriza txarrak uh, ba, bardin uh, baditugu, afen, euh, ukenen euh, ditiagu uh, ondoko urtetan. Mm, beste inbil moloet debat imaginatzen duzue eriko, eriko etxearen zat? Habe ah, bai, sigur, hortako hortako horgi, guk uh, nahi dugu eh, zinatu nahi duk, mena, mena algarrikin, uh, eh, partekatzez eta bo, eta bortxaz, uh, hainbeste lanekin uh, partekatu, lana behar partekatu, delegazio behar da, bestean, bon, ez, da posible, lan bat bat guke, familiae, eta bon, horreka bat behar dugu atzaman, eta lan talde batekin, uste dut, aizago dela. Bena, bon, ba, ala ere, errandut uh, eh, gaiza txarrak, ala SS-kor eh, maulen, mena ala ere, badugu gaiza eh, oso baikor ebai, alkarte hanitz, hanitz ba, badugu, izigarri bizi, la, elgar laguntza baduk ebai uh, maulen, afe, mena maulen berriziki, Eh, pobre, pobre entako eta hoi untxaduk ebai. Eh, uh, eh, gazteria oso bizi uh, badugue eta uh, enpresak sortzen uh, diti eta arlo uh, gusietan. Hoi ikusten duk, bai komerzioetan, uh, industrien mailan, afe denetan. Uh, istoia, uh, nortarxuna, gu izkuntza, Um, ez dakit, uh, amena untxa entertenituk, uh, fen, baseri nahi diateran, mhm. eta horrokorki bai eh, eskualeriko irudi baikor bat. Ordin, nik uste dut uh, zerbait fen, kartahunak uh, bat ditugula eskietan, mena bon, algarrikin mehan dugu aitzinatu. Mm, hori, printzipioan aldetik, ala ere, badituzue, proiektu berezi batzu, programan, aipatzen aldirenak, e, gitasmo zehatz batzu? Ba, zehatz, eh, bon, eh, egitar hau, eh, programa aurkeztuko dugu bantailan, mena horro korkia aldute erraiten <clears throat> laua ardatzen nahusia baduk gila. lehen duk formakuntza, formakuntzaekin, uh, dute eta behar bizitza, berduk, ebai uh, urbanismoa, mobil kortasuna, hoi, uh, izigarri importanta da, duk, uh, ze aldugun, ze aldugu uh, erraikitzen, dinamika sortzeko eta, bora. Uh, eh, eta baduk, ebai, prefosta ungu amen defentsa, uh, hoi, importanta duk, ebai, uh, eh, tokiko mozkina berdugu, promozioa berdugu egin, eta bio, tokiko, mena bio ebai, eta eh, ondarkin eh, ondarkia eh, ondarkia ne bai berdu berdu egin hoy du duk nahi baduk lehen lehen ardatsa bigehen duk Uh, publiko servitzuak berditugu defendatu, bai osagarrian mailan, bai eskola, mailan, ebaia eh ya bat uh, trezor publik uh, normalki deja, gartuko, fin, euh, duzu euh, behala euh, urte bat ala bi urten buian, hoi, beste problema bat, oano, eta, bon, arlo hortan, uh, erri ekin lan egiten diagu, prefosta, maule txipiegi beita uh, ARS ala eskualdia ala estaduen uh, bu, Hoi, berdu sare bat eh, motivatu eta algarekin behar gaitzinatu uh, eh, arlo hortan. Mm Geo beste bat, eh, bon, investizioma errandut behar zela, eh? bai alkarte entako, mena bai bidi entako, argi publiko entako e, eh? uh, akse o e bai, afen arlo hortan, bon, eta ageiduk, eh? haigu mauleat eta ikusiko duk nola den bidia, Eta fite ikusiko duk eh, zer den, eh, ez da entertenituk. Eta alkartentako errandu dana bezala, eh, bon, gela mentx, mentx diagu, uh, zumbait, ez duk turismoa ebaizik, uh, jententako eta komerzioentako behar duge bai, Eh, zerbait egin, heben uh, eh, mauletar ba, eta untsa bizitzeko. Eta hoi da eiak eh, argarri bai familientako eta kanpoko jin uh, dienentako e, uste diat. bai, azken pundu bat, zinuan? Ez? Bai, bai, bai, bai. Dut, <laughs> beste bat, txipi bat, bai. eta ez da, ez da txipiena. Prefosta laugerena ardatza duk uh, kultura. Mm -hmm. Kultura importanta, importanta behita, prefosta horrokor, kultura horrokorki, mena ebai eta prefosta eh, hizkuntza eta e, eskoa, e, eskora parka, eta uste dut eh, indarra behar dugula egin ebai eh, bizi azteko, e, egin oztako bizian, jente e, hanitzek ikasten die, eta behar, di, laguntu, eta eskualdunen hartin ebai ebe voilà, bizia zi, egin Horiek beraz, Oida, eh, eh, Zure, zure proiektuaren edo zuen proiektuaren eh, ahdatzak. beste puntu bat behar bada aitzineko sei urteetan, eh, Michele Txebesten denbora hortan. E, ikur bat izan da agerria hotelarena, agerria ere muarena. Gai zuk nola ikusten duzu egiko etxearen jajera, zu auzapez bazina? Hoiduk uh, lan potolot bat guetako, sigur. Bon, beharre atzaman dugu ez alkarte bat, eh, mena bikote bat uh, arra hartzeko, gerantza arra hartzeko. Mena ala ere, uh, zem agerriantako ez da irabazi, uh, behar dugu atzaman uh, urtoz uh, pagatzeko. Eta prefosta hoi uh, dukek uh, lan handi bat, uh, eta ez dugu utzi uh, uh olako untzi, handi bea, eh? uh, zerbait eginen diagu. Uh, afet, deja, behar dugu untza ikusi zer den egoera, oaiko egoera, nik uh, usu xifrik galtatzen tiat eta ez tiatuken oano, eta hoi ez da normal eh, legez duk, eta mena, bon, eh, horiekin, afen, euh, ikustez, euh, be, euh, be, be aitatuko diak, bai, zer egin, mena uste diat, susten gatuko dugu, lan handi bat eginen dugula, la prefosta, eta nik eh, erranen, ebe, adibidez, baginiz nolako, eta badiak joan, olako tresna bat deitzen dena le Chateau de Ibarrenx, euh, euh, eh? eta Lusaz beratzi urte, ebe utzidugu hola, uh, utzidugu be, bea, eta xox hanitxe galdu diagu uh, hanko, afe, uh, olako tresna ekin, eta nik ez zit nahi olako metoda egin uh, ageriaekin. Justen gatuko diagu eta zerbait eginen diagu. Mm -hmm. Eriko bozak dira, baina eh, horrekin uh, loturik ere, elkargoko bozak. Uh, gaur egun, uh, Michele Etxebest, lehen dakari da gainera elkargoan. Zuek bozak irabazten bali maditu zuen, nola ikusten duzu elkargoan? Zer ekarri nahi zinukete elkargoari? Eri elkargoa enetako zinez importanta da prefosta. Uh, ehm, bai iuska, entako, mena horro korki, ehm, proiektu handi entako, uste dit, ehm, bon, e, indar gehiago uh, ezarten dila, molda, aldaketa zubait eh, behar da, eta ikusi dugu azken uh, sei urtetan, bon, eh, zentralizazio bat basela mini bat atxarin, eta geho aldaketa bat izan da, uste dituntza dela, voilà, behar dugu, eh, maite dugu eh, alkarte hoi, antolaketa hoi, mena behar dugu, uh, behar dugu modifikat, fe aldaketa e, e, eta, eta geho uste dut xare bat, bat dela, eta berriziki guetako, aski urun urrun beikia, Euh, polo handietaik, ordin hortako uste dut uh, dela, berdugu uh, senditu euh, xare badela eta eta xare, horrek euh, be, laguntuko, laguntuko dila ebai siberua eta baseria. Eta hoi, importanta da. Mhm. Baina telke gara, horretarazko dugu aitzina maule eh, zehendaren eh, buru izanen zirela egiko bozetan, eh, beste zehendetan, eh, aipatzen alda Luila Badok ere eremanen duela eh, bat, beraz ezkerriko zehenda bat, eta eh, Michele Txebesten eh, auta gaitzaren eh, behagira, mementoan, dugularik, eh, ara ipatko dauz egu, behirik balin bada. Baina telke gara, imile gurekin eh, izanik goizuntan, bestali bat arte. Bai, zuri esker gara adio.